Iz tog njegovog ponašanja spoznajemo riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, dakle i praktično On nam je svojim primjerom pokazao da je doista on poslan kao milost svim svjetovima. Kao što je Allah dželle rekao u tim svojim riječima: "Wama arsalnaka illa rahmetan lil alamin." A doista mi smo te poslali samo kao milost svim svjetovima. Dakle, on se milostivo obhodio spram svih ljudi. Ma o kome se radilo? Među nama postoji jedna kategorija ljudi koju većina nas izbjegava, otjerava sa svojih vrata, sa svoga kućnog praga. Ne želi da bude u njihovoj blizini. Kada mu se pomole, kada mu dođu, namršti mu se lice. Okrene svoje lice od njih i slično. Većina nas tako postupa. To su siromasi, nevoljnici, slabi, nemoćni, oni koji nemaju imetka ili oni koji nisu dobrog, lijepog porijekla. Većina nas izbjegava društvo takvih. Ne želi da se nađe u njihovom društvu, niti oni da dođu u njegovo društvo i pokvare mu atmosferu. Međutim, Allah dželavala, naš gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala, posvetio je posebnu pažnju toj kategoriji ljudi. I također njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, kao što je nastojao da sa svima se obhodi na najljepši mogući način, najljepše se obhodio prema siromasima, prema nemoćnima, prema nevoljnicima, onim, onima koji nisu imali ni kuće, nisu imali niti imetka, nisu imali porijekla, odnosno nisu imali porodice, nisu imali se gdje skrasiti, smiriti, nije ih imao ko zaštititi i slično. Allah subhanahu wa ta'ala maksimalno ukazuje im pažnju u svojoj knjizi, Kur'an i Kerimu, pa u brojnim kur'anskim ajetima spominje načine kako treba pomagati tu kategoriju ljudi, siromahe, nevoljnike, one koji ne imaju osnovnih uslova za život, najminimalnijih, dakle, tih životnih potreba. One nisu zadovoljene kod njih. Pa Allah subhanahu wa ta'ala propisuje zekat, jedna od prvih kategorija zekata koji su spomenute u 60. ajetu sure Tauba i Jesu siromasi i nevoljnici. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala propisuje sadaqatul fitr, i po ispravnijem mišljenju sadakatul fitr može se dati samo siromasima i nevoljnicima. Ne dakle preostalim još dakle šest preostalih kategorija. Njima ne. Već dakle samo ovim prvim dvijema kategorijama koji su spomenute u 60. ajetu sure Taube. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala traži da im se izdvoji iz ratnog plijena, u vrijeme borbe. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala traži od vjernika da pomažu. Od onih imućnih koji imaju imetak traži da pomažu svoju braću siromahe i nevoljne. Također Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallame koji je bio posebna blagodat, bio je, bit će, ostaće do sudnjega dana posebna Allahu ajalla wala najveća blagodat za muslimane zasigurno. Allah subhanahu wa ta'ala upotpunio je svoju blagodat prema nama, šaljući nam Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallame kao poslanika i objavljujući mu objavu Kur'an i Kerim koji će ostati do sudnjega dana. Kur'an i Kerim i spomen Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Njegova praksa, njegov život ostaće sačuvani do sudnjega dana kao što će ostati sačuvana njegova poslanica, Kur'an i Kerim. Pa Muhammed sallallahu alihi wa ala alihi wa sallame mnogo se družio sa siromasima, najviše im posvećivao vremena, najviše im posvećivao pažnje, najviše im činio dobročinstva, drugi je posticao da najviše čine dobročinstva, dakle tim slabima, nemoćnima, iznemoglima, iznemoglima, siromasima, nevoljnicima, kao i starijima, kao i jetimima, siročadima, pogotovo, jeli? Za razliku, kao što rekao od većine ljudi, narošto dakle onih oholnika, narošto onih imućnih, onih koji misle da su neovisni, da ni od koga ne ovise, naročito nevjernika, naročito onih koji su ogrezli u grijesima, kao što je to bilo prisutno za vrijeme Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wasallam. Dakle, u početku Islama, mušrici, mnogobošci Mekke, nakon što su ismijavali Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wasallam, odvraćali druge ljude od njega, govorili za njega da je ludak, da je siherbaz, da je vraćar, gatar, da je pjesnik i slično, Pa kada su vidjeli da se iz dana u dan povećava skupina, broj sljedbenika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam, vidjeli su da nema više šale. Pa su onda oni nastojali da pridobiju Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam za sebe, da ga odvrate od tih njegovih sljedbenika i da ga vremenom jeli, odvrate i od njegovog poziva da će mu i metka, da će mu vlast, da će mu što god zaželi, da će mu žene i slično najljepše žene, jeli, pokušavali su na takav način. Pa se spominje u hadisu koji ima mnogo citata, mnogo verzija, rivajeta, da su došli mušrici, mnogobožci Mekke, Allahovom poslaniku sallallahu alihi wasallam, dok je sjedio sa svojim ashabima. A tada, u početku Islama, Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallame slijedili su uglavnom slabi, nemoćni, siromasi, robovi, sluge. Oni su ga slijedili. Pa su došli, došli mnogobošci, mušrici do poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam i rekli mu, nama ne priliči da sjedimo s takvima koji su sada uz tebe. Odvoji se s nama. Posveti nama posebno vrijeme. Mi ne želimo da neko dođe izvan meke, neko ko nas poznaje, pa da nas vidi na istom skupu, u istom sjelu s tim ljudima koji su tako i tako oskudno odjeveni, koji se tako ponašaju, koji nemaju gdje sa ovog skupa da odu, da se vrate svojim kućama, nemaju kuća. Pa Allaho poslanik alihi salatu osallam iz želje da se poglavari, glavešine odazovu islamu kao da je poželio dakle da se odvoji s njima, da njih poziva u islam, znajući da ukoliko vođe prihvate islam, drugi će ih slijediti, drugi će za njima prihvatati islam sigurno. Međutim, Allah Jalla wa'ala dobro zna šta je u srcima tih mnogobožaca, šta je u njihovim namjerama, šta oni žele. Žele da odvoje samo Muhammed alaihi salatu oslam od ovih iskrenih Allahu i Jalla wa'ala robova, makar bili oni takvog stanja. Pa Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje kuranske ajete kojima kori Muhammeda sallallahu alaihi wa alihi wa sallam pa kaže وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَ Ne tjeraj od sebe one koji jutrom i večeri spominju svoga gospodara iz želje da zadobiju njegovo zadovoljstvo. Ne tjeraj. Također objavio je Allah subhanahu wa ta'ala drugi ajet واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه strpi se uz one ti ostani uz one budi uz one strpi svoju dušu uz one koji jutrom i večeri spominju svoga gospodara iz želje da zadobiju njegovo zadovoljstvo pa bi nakon toga poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ostajao u svoje ashabe ostajao uz siromahe, uz nevoljnike, uz starije, uz robove, uz sluge. Kažu prenosioci ovog hadisa, spominju detalj da je Allaho poslanik alihi salatu oslam toliko prislanjao svoja koljena uz njihova koljena. Bila su jedna uz druga ili jedna pored drugih. Kako nam kaže Ebu Said al-Hudri radijallahu ta'ala an, sjedili smo u skupu Allahovog poslanika alihi salatu oslam jedan drugog smo zaklanjali nismo imali kako treba prekriti ni svoje stidno mjesto subhanallah pogledajte koje siromaštvo sjedili smo u skupu Allahovog poslanika alihi salatu oslam pa smo sjedili jedan pored drugog jedan zaklanjali se drugim pa bi Allahov poslanik alihi salatu oslam dolazio i sjedio pa bi svaki od nas htio da ga vidi, međutim bio je zaklonjen svojim bratom i on je zaklanjao svoga brata od sljedećeg narednog. Pa kaže, pa bi Allaho poslanik alihi salatu islam onda sjeo u sredinu da ga sve vide. Ili sjeo bi na jedan kraj kako bi on sve vidio. Vidio lica svih nas. Kaže Ebu se idel hudri a nije tada poznavao osim, osim mene. Pa jedne prilike nam je rekao, o radujte se siromašni muhađiri, radujte se siromašni muhađiri, doista ćete ući u džennet na pola dana prije imućnih muslimana. Ući ćete u džennet na pola dana prije imućnih muslimana. A to pola dana iznosi 500 godina. Allahu ekber. Kaže, o osjeromašni mohađeri, radujte se, bit ćete obradovani potpunim svjetlom na sudnjem danu i ući ćete u džennet na pola dana prije imućnih muslimana, drugih imućnih muslimana, drugih mojih drugova ashaba, a to pola dana iznosi koliko 500 godina. Pogledajmo dakle kako je Allahov poslanik alihi salatu uslam boravio sa siromasima s nevoljnicima, nastojao da im nadomjesti tu, dakle, neugodnost, da pokuša im makar malo olakšati, razvedriti. Nisu imali imetka, nisu imali kuće, nisu se imali čime prekriti kako treba. Pa bi ih Allahov poslanik alihi salatu sam obradovao svojim riječima da će ući u džennet na toliko i toliko prije imućnih. Naprotiv, Allahov poslanik alaihi salatu oslam želio je da živi njihovim životom, da bude, da bude kao, što su, kao što su i oni. Pa se prenosi u hadisu da je govorio Allahov poslanik alaihi salatu oslam Allahu moj poživi me kao miskina i usmrti me kao miskina i proživi me na sudnjem danu sa miskinima. Dakle, poživi me da živim skromno, da umrem na takav način skromno i proživi me sa skromnim, sa siromasima, sa nevoljnicima. Pa također, Allahov poslanik alihi salatu osallam molio je Allaha subhanahu wa ta'ala da mu podari ljubav prema siromasima. Subhanallah. Pogledajte tog čovjeka. Zasigurno on je milost svima nama. Dok mi tjeramo siromahe od svojih kuća, od svojih kućnih vrata. Ne dajemo im ništa ili ako im damo, damo mrzovoljno. Damo i kažemo ne dolazi mi više. Sada si dobio i više ne dolazi. Pogledajmo Allahovog poslanika, alihi salatu oslam, kaže Gospodaru, molim te za činjenje dobrih dijela i molim te za ostavljanje loših dijela i molim te da mi podariš ljubav prema siromasima. Allahu akbar. Pa bi čak govorio ashabima, tražite mi siromahe, pomozite mi da nađem siromahe, da budem s njima u njihovom društvu, da ih pomažem, doista se vi ne obskrbljujete i ne pomažete osim zbog vaših siromašnih. Allahu akbar. Doista vam Allah ne ukazuje svoju pomoć, podršku i Allah vam ne ukazuje, ne proširuje, ne daje obilnu obskrbu osim zbog vaših, vaših siromaha. Zatim, Allaho poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam mnogo ih je volio. Govorio je mnogo o njima. I savjetovao je sve druge svoje ashabe da lijepo postupaju prema njima. Mnogo je volio ashabe, svoje ashabe siroma i mnogo je provodio vremena. Stalno ih je spominjao, kao što su i oni ashabi. Nisu mogli da se strpe, pa su morali da dođu, makar da vide i čuju Allahovog poslanika, ali ih to sam na kratko, pa da se vrate svojim kućama. Tako isto i on. Mnogo je spominjao svoje siromašne drugove, prijatelje, nastojao koliko je u mogućnosti da im olakša, činio im ogromno dobročinstvo, posticao druge da im čine dobročinstvo i zabranjivao da im se bilo šta, da im se bilo šta od zla, nepravde, nasilja, nasilja čini. Pa tako prenose se brojni hadisi izreke Allahovog poslanika alihi salatu wasalam o vrijednosti tih njegovih siromašnih drugova, jeli siromaha, nevoljnika, slabih, nemoćnih i iznemoglih. Pa spominje se u hadisu Ebu Zerra radijallahu talan da je Allahov poslanik alaihi salatu sam jedne prilike sjedio sa Ebu Zerrom u mesčidu, u džamiji, pa kaže o Ebu Zerre, pogledaj ko je za tebe u ovoj džamiji, u ovom mesčidu najbolji čovjek. Po tvojim mjerilima, Kaže, pa sam gledao, gledao, gledao, gledao, gledao i naišao na jednog koji je bio lijepo odjeven u skupocijenom ogrtaču. Pa kaže, o Ebu Zerre, traži čovjeka koji je po tebi najlošiji čovjek, za kojega se ti ne bi zauzimao. I ovaj hadis također ima brojni citat. Pa sam tražio, tražio, tražio, tražio i naišao na čovjeka koji je bio oskudno obučen. Oskudna, pohabana odjeća bila je na njemu. Pa je pokazao u tog čovjeka da bi nakon toga Allahov poslanika alihi salatu wasalam rekao doista, doista kod Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu ovaj što je tako oskudno obučen bolji je od pune zemlje onoga prvog. Da se zemlja ispuni sa ljudima poput onog prvog na kojeg si pokazao, koji je lijepo bio obučen, koji se uznosio tom svojom odjećom, zemlja, puna zemlja, zemaljska kugla takvih nije ravna jednom ovom čovjeku koji je bio oskudno obučen. Također, spominje se u hadisu Ibn Abbas radijallahu anhuma da je Allahov poslanik alihi salatu oslam rekao pokazan mi je džennet i pokazan mi je džehennem pa sam vidio da su najbrojniji stanovnici dženneta ko? Siromasi. Siromasi, čuli smo u hadisu, ući će na 500 godina prije i imućnih muslimana. Zatim oni će biti najbrojniji stanovnici dženneta i kaže pokazan mi je džehennem pa sam vidio da su najbrojniji njegovi stanovnici žene. Također u hadisu Harisa ibn Wahba radi Allahu talan, Allahu poslanik alihi salatu wasalam kaže hoćete li da vas obavijestim o stanovniku vatre ili stanovnicima vatre i hoćete li da vas obavijestim o stanovnicima dženneta, pa su rekli svakako Allahov poslaniće, pa je rekao stanovnik dženneta je svaki onaj koji je slab, koji je nemoćan, koga drugi smatraju takvim, omalovažavaju ga, ismijavaju i slično, a on da zamoli Allaha subhanahu wa ta'ala za nešto, Allah bi mu se odazvao odmah. I stanovnik džehennema, je svaki onaj koji je strog, koji je grub, koji ne da razgovarati sa sobom, koji se uzdiže, koji zabranjuje da se čini dobro, koji zabranjuje da se čini drugim ljudima dobro i onaj koji se oholi nad drugim ljudima. Također spominje se u hadisu da su se sporili džennet i džehennem, ko su stanovnici dženneta, ko su stanovnici džahennema. Pa je džahennem rekao, u mene će ući i moji stanovnici će biti oholnici, džabbarun, mutakebbirun, oni koji se ohole, oni koji se uzdižu, oni koji su gordi, uzdižu se na drugim ljudima, omalovažavaju ih, a džennet je rekao, a moji stanovnici su slabiji, iznemogli, nemoćni muslimani. Pa je rekao, Allah Jalla wa'ala i džennetu i džehennemu. Rekao je džennetu ti si moja milost kojom ću se smilovati kome budem htio ja. Zatim je rekao džehennemu ti si moja kazna kojom ću kazniti onoga koga budem htio ja i napunit ću vas oba dvojicu. I džennet i džehennem. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alihi wa ala alihi wa sallame zbog toga što je mnogo govorio o siromasima, spominjao njihov položaj kod Allaha subhanahu wa ta'ala na takav način nastojao da im malo olakša, na drugi način također nastojao je i praktično da im olakša. Činio im je dobročinstvo što je god više mogao. Pa kad god bi mu došao ratni plin ili kad god bi mu doneš, bila donešena sadaka, on bi to slao siromašnim slabim, nemoćnim muslimanima. Naravno, dakle, onima koji su boravili u džami, poznati kao ehlu sofa, jeli ehlu sofa, kako kaže Ebu Hureyre radijallahu ta'ala i drugi ashabi, to su bili oni koji nisu imali niti porodice, niti kuće, niti imetka, nisu imali nikoga ko bi ih zaštitio, pa su boravili u džami Allahovog poslanika alihi salatu sam. Kada bi došla sadaka, Allahov poslanik alihi salatu sam ništa od te sadake ne bi uzimao, već bi slao stanovnicima sofe. Ukoliko bi mu neko udijelio poklon hediju, tada bi uzimao nešto od te hedije sebi, a ostalo bi opet slao opet slao njima. Spominje se također u hadisima da bi Allaho poslanik alaihi salatu sam dolazio među njih, sjedio Pa kada bi primijetio da su gladni, da su jeli, izgladnjali, da je vrijeme obroka, onda bi zvao druge ashabe, imućne ashabe iz džamije i govorio ti uzmi ovoga, ti uzmi ovoga, ti uzmi ovoga, odvedi, odvedite ih svojim kućama neka, jedu s vama, pa bi ostatak, onaj broj stanovnika Sofe za koje ne bi našao druge ashabe da ih odvedu svojim kućama i da večeraju ili ručaju s njima, on Allahov poslanik alihi salatu wasalam odvodio bi ih sebi kući. Pa bi dolazio kući i govorio o Ajša, ponesi nam kakvog pića, napoji nas, ponesi nam kakve hrane, nahrani nas, daj nam hranu. Zatim bi sjedio, opet razgovarao s njima i nakon toga bi govorio ko želi da ide da odmori, da se vrati u džamiju, neka se, neka se vrati. Također posticao je druge ashabe imućne da pomažu siromahe, da pomažu nevoljnike. Pa jedne prilike dok je sjedio u džami sa svojim ashabima, došla je skupina siromaha, oskudno obučeni, kratke odjeće, skoro da su im se nazirala stidna mjesta. Pa kaže prenosilac ovog hadisa, primijetio sam kako se uh, Allahov poslanik alaihi salatu wasalam kao naljutio, pocrvenio je. Zatim je naredio Bilalu da prouči ezan, da sakupi ljude u džamiji. Jeli, tada se pozivalo riječima es salatu džamija, es salatu džamija. Jeli, dođite svi na namaz, dođite svi na namaz. Pa nakon što je klanjao namaz, Allahov poslanik alaihi salatu wasalam se okrenuo, otpočeo svoj govor poznatim ajetima iz Kur'ana i Kerima s kojima se najčešće otpočinje hutba, a zatim posticao na udjeljivanje, da se donese i da se udjeli toj pristigloj skupini siromaha. Pa su iz plemena jeli mudar, pa su dolazili ashabi, udjeljivali, udjeljivali, neko je donosio hranu, neko je donosio odjeću, toliko da su se skupile dvije velike gomile, odjeće i hrane ispred Allahovog poslanika alihi salacom. Subhanallah, pogledajte kako su ashabi pomagali svoju braću. Čak kaže prenosilac ovog hadisa, bilo je ljudi koji su donosili pola datuli. Jarob, mi tjeramo te siromahe sa svoga praga ne možemo da im damo ni pola marke. Kaže prenosilac, vidio sam svojim očima da su došli ljudi, donijeli, nisu imali ništa više do pola datule. Donijeli su pola datule. Pa kaže, tad sam primijetio da se lice Allahovog poslanika alihi salatu sam ozarilo, radovao se, što se skupilo i hrane i odjeće kojima će moći zastrti svoja stidna mjesta kako treba i nahraniti svoje gladne stomake. Također spominje se u drugom hadisu da je sjedio Allahov poslanik alihi salatu sam u džami, a došao je jedan čovjek, također oskudno obučen, pa je naredio prisutnim ashabima koji su sjedili kod njega da donesu nešto hrane, da donesu nešto odjeće. Pozvao ih je malo glasnim jeli li to onom da udjeljuju? Pa je taj čovjek shvatio da treba i on da udjeli, subhanula, pa i on skinuo jedan dio svoje odjeće. Dakle, gornji dio odjeće skinuo. Pa je rekao, ne ti, ovo je poziv za druge, za tebe nije, vrati ti svoju odjeću. Je li Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, mnogo ih je volio. Želio da živi kao i on, kao i oni, da umre kao što umiru i oni i da ih da ga Allah subhanahu wa ta'ala zajedno proživi s njima. Zašto? Zato što takvu kategoriju ljudi mnogi izbjegavaju. A on je potpuna sušta suprotnost bio većine većine. Pa je mnogo ih spominjao, mnogo ih volio, mnogo im posvećivao pažnju kao nikome. I također zabranjivao svima drugima, mako oni bili, makako kakav položaj imali kod njega Muhammeda alihi salatu wasalam, Allahovog poslanika, drugi ashabi, zabranjivao je da si siromasima učinu bilo kakvu nepravdu. Subhanallah pa kaže Omeru, kaže Omeru ibnul Khattabu, radijallahu an, kojeg je nazivao svojim vezirom, svojim ministrom. I poznato nam je dobro ko je bio Omer, pa mu je zabranjivao da se tiska oko Kabe kako bi došao do Hadžerul Esveda ukoliko oko Kabe ili u blizini Hadžerul Esveda crno kamena bude siromaha. Bude siromaha. Kako im ne bi naudio? Kako ne bi rekli ovo je Hatabov sin pa on može da dođe do crnog kamena, mi ne možemo da se proguramo, on je snažan, iza njega stoji porodica, ima i metka, a mi smo siromasi. Pa je zabranjivao, ne omere, ne idi do crnog kamena ako budu siromasi, već samo pokaži, pokaži prema njemu. Dakle, Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, bio je Allahova milost za sve svjetove, a posebno je bio Allahova milost prema siromasima, nevoljnicima, slabima iz nemoglima i također je bio posebna Allahova milost prema jetimima, siročadima, o čemu ćemo ako Bog da govoriti u našoj narednoj emisiji. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nam omili govor o njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa sallam, da ga upoznamo što je god moguće više, da znamo svoga poslanika, da smo svjesni riječi kada kažemo ašhedu enne Muhammeden Rasulullah i ja svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik, da ga upoznamo što je god moguće više i da ga volimo što je god moguće više i da ga što je god moguće dosljednije slijedimo.